već prije govorili o bratskim odnosima možda se uklapa možda se uklapa da nastavimo u tom kontekstu govoriti i o ovom problemu zapravo draga braćo primjećuje se da čak oni koji ne nose šehadat u svojim prsima koji ne vjeruju u polaganje računa, da su u nekim stvarima precizniji od nas. Da su u nekim stvarima savjesniji od nas. Da su u nekim stvarima jednostavno da kažemo bolji od nas. I da su nas pretekli što je neshvatljivo i nepojmljivo. Osim da se razumi sa strane da je to radi čega su oni pozitivno postupili u ovoj situaciji radi toga što je inače stvar o kojoj govorimo stvar i metka i dunjaluka. A oni kad ne nose šehadet, onda im je dunjaluk božanstvo. Pa zbog toga što ga previše cijene i dunjaluku i metku daju više mjesto nego što ono inače ima u životu insana, možda se zbog toga precizni u tom domenu. Radi se, draga braćo, o pravima, materijalnim pravima, o imecima, o imecima. Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio i haram učinio da se jedu tuđi imeci bespravno. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون i ne jedite imetke jedni drugih bespravno bil batil na prevaru ili na bilo koji drugi način bez prava ne jedite imetke jedni drugih bez prava i nemojte se pred kadijama i vladarima zbog njih parničiti i suditi zbog imetaka. Wa tudlu biha ila al hukkam I nemojte bespravno znači se parničiti pred kadijama i sudijama radi imetka da bi na bespravan način uzeli tuđi imetak pred sudijama li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm. da bi na taj način sudeći se i parničeći se pred sudijama jeli dio tuđeg imetka sa grijehom wa antum ta'lamun a vi ste svjesni toga znate da, da to nije vaše pravo ali znate da možete podplatiti kadiju ili advokata dobrog iznajmiti pa da se izbori za vas i da to bude vaše pravo i onda ga jedete a svjesni ste da, da vam ne pripada Allah subhanahu wa ta'ala je u prvoj rečenici ovog ajeta وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ i ne jedite i metke jedni drugih bespravno. Zabranio. Zabranio da se tuđi i metak jede bespravno. Draga braćo, jedna ovako pojava primjećena među nama o kojoj moramo progovoriti i na koju moramo skrenuti pažnju ali osjećam da je upravo da su upravo oni kojima treba skrenuti pažnju odsutni sa ovakvih dersova nažalost ali preneste vi preneste vi uglavnom oni koji su najviše trebaju ovak dersove njih nema oni misle da su dersovi propali da je to prazna priča a vallahi braćo, propadaju oni sam ne osjećaju propadaju oni samo ne osjećaj. Radi se, draga braćo, o učestalim žalbama da se dugovi ne vraćaju. Da se često pozajmljuje, a da se dugovi ne vraćaju. Da se često bez nekog velikog razloga pribjegava pozajmnicama i zajmu, ali da se dugovi ne vraćaju. I to kobno djeluje i utiče na naše međusobne odnose. Pogotovo kad se osjeti i kad onaj kome si dužan, brate, osjeti da ti trošiš na neke druge manje važne stvari. A Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio da jedeš tuđi imetak bespravno. Najgore od svega je da se jednostavno pozajemljivajući od drugih ljudi i ne trudeći se da vratimo, jednostavno se hranimo haramom, punimo svoj trbuhe haramom i naše mišice jedraju od harama. U mogućnosti smo da vratimo ili možda nismo u mogućnosti, ali i ne dajemo ništa od sebe da bi dug vratili. Još gore od toga je da kad pozajmimo i dogovorimo se na određeni rok kako je Allah subhanahu wa ta'ala propisao da se rok za vraćanje duga odredi i kad dođe određeni rok da se mi jednostavno pravimo da smo zaboravili i ničim ne dajemo na znanje onome kome smo dužni da mi nismo zaboravili. A onaj kome smo dužni možda ga stid ili nešto drugo ga sprečava da nam pomeni. I tako vrijeme prolazi. I mi mislimo da smo time nešto ušićarili. E nismo, dragi brate. Nismo. Jer to je propast za tebe u tom slučaju. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva takve situacije. U tome je propast za tebe. Zato što kaže Allahu poslanik sallahu alaihi wa sallam Kullu al muslimi ala al muslimi haramu. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Svaki musliman je drugom muslimanu haram. Njegova krv i njegov imetak i njegova čast. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Zaista su vaši imeci i vaša čast i vaša krv. Zaista je vaša krv na prvom mjestu. Pa vaši imeci i vaša čast haram vama. Znači haram je između vas jedan drugom. Krv znači da povrijedimo jedan drugog fizički. To je haram. Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik sallahu alaihi wa sallam su nam to zabranili. Haram je nam je da povrijedimo jedan drugog. Krv. I metak obzirom općem značenju ovog hadisa, na osnovu općeg značenja ovog hadisa i ovo pozemljivanje i nevraćanje duga na vrijeme je haram. Wa amualakum. I vaši imeci su haram jedan drugom wa a'radakum i vaša čast i vaša čast da govorimo jedan iza drugog pogovaramo potvaramo i zadiremo u, u čast jedan drugog to nam je haram to nam je haram između nas to nam je haram između nas Vidjet ćete, draga braća, ako se malo bolje zamislite, da šeitan upravo najviše između nas radi na ova tri, na ove tri stvari. Najviše radi na tom planu. Najviše bi šeitan volio da se mi sad svi poboksamo ovde. Zato oni koji su manje oprezni od nas tako često posežu za argumentom čega? Argumentom budalaštini. Misli ako on ima dobre mišiće, da je to dobar argument. I tako često se volimo pljesnut po širokim prsima. Maša Allah, momčina. Draga braćo, zaista su vaša krv između vas harama. Zatim i meci i o imecima večeras govorim. I čast, i čast je tako česta stvar u koju mi zadiremo jedan kod drugog. Koju mi povrijeđujemo jedan kod drugog. Draga braćo, zaista se treba bojati Allaha subhanahu wa ta'ala i znati imati na umu da su ove stvari, ova prava ova zagarantovana, šarijatom zagarantovana i povrediva prava. Krv, znači sigurnost, i metak i čast, nepovredivo pravo svakog pojedinca. Da su ona nepovrediva prava, a ona je koji ih povrijedi, doći će na sudnji dan sa tim pravom, koje je povrijedio i koje je bespravno uzeo od drugog. Doći će sa tim pravom i tražit će se od njega da nadoknati. Međutim, kada uzmeš tuđe pravo, kada nekoga zakineš u nečemu od ovih stvari, nije ti dovoljno samo da se pokaješ, nego moraš to pravo vratiti. Nije ti dovoljno samo da te obučiniš Allahu subhanahu wa ta'ala, nego moraš i pravo vratiti. Nego moraš i pravo vratiti. Nekako i metak i možeš vratiti kad dođeš sebi pa vidiš da moraš vratiš Al povredu krv i čast čast na koji način da vratiš na koji način da vratiš zato draga braćo, ovo treba dobro o ovome treba dobro voditi računa a tako je lahko zadrijeti u ova u, u čast nečiju. Jezik brzo za udara po vlazi naših usta i onda više ne možeš riječ vratiti. Gotovo je. I onda to ostaje šta? Trebaš tražiti halala. Trebaš učiniti te obu i trebaš tražiti halala od onoga koga si povrijedio prije nego što dođeš na dan kad ne bude više moglo se rješavati ni dirhemom ni dinarom toga dana kada dođemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala nema dirhema i, dir, i dinara nema eura ništa ne možeš kupit završeno što si zaradio, zaradio ostaju samo dobra i loša djela ostaju samo dobra i loša djela Zato o tome dobro i strogo treba voditi računa. Kaže poslanik sallahu alaihi wasallam من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ako neko je nekome učinio nepravdu nek od njega traži oprost sad danas ovog trenutka nek oprost traži sad zašto sad prije nego što dođe dan u kojem nema dinara i dirhema. Ako bude imao on dobrih dijela, ako bude imao dobrih dijela, uzjet se od njegovih dobrih dijela, pa će se dati onome koga je povrijedio i čije je pravo uzeo. A ako ne bude imao dobrih dijela, uzjet se od loših dijela onoga koga je on povrijedio i čije je pravo uzeo, pa će se na njega natovariti. Pa će se na njega natovariti. Zato, dragi brate, ako ima kakav dug, naravno, najosnovnije je da se potrudiš da vratiš. A ako te zadesila teška situacija, onda da se uljudno izvineš i tražiš odgodu. A ako si nekoga povrijedio svojim jezikom, znaj da mu ništa naštetio nisi. Ako si ga okalju i zadru u njegovu čast, ništa mu naštetio nisi. I što je taj koga si okalju veći griješnik, više će se imati šta uzeti od njega pa natovariti na tebi. Znači njegova zaliha je veća, imat će se šta uzeti pa natovariti na tebi zato čuvajem svoje jezike između sebe draga braću kada je u pitanju dug kada je u pitanju dug moramo imati na umu neka osnovna pravila lijepog ponašanja lijepog ponašanja spomenuli smo naprijed kako se ljudi jednostavno pravi da su zaboravili zaboravili to je jako ružno. To je jako ružno. Zašto? Ako nisi u mogućnosti da vratiš, onda stavi na znanje onome kome si dužan, da nisi ti zaboravio, ali da ne možeš da vratiš. I traži odgod. Traži odgod. Ili ako ne možeš da vratiš sve, onda vrati makar jedan simbolični dio. Stavi insanu na znanje da nisi zaboravio, da stojiš iza tog svog duga da ćeš nastojati da ga vratiš i time će ovome lahnuti i neće ti nimalo zamjeriti i ostaju opet lijepi odnosi između nas a ti onako praviš se da si zaboravio i misliš da si time nešto riješio nisi, samo si napravio belaj kakav belaj pa onaj kome si duža nije on zaboravio iako neće da ti kaže on nije zaboravio i još mu više gnjev i ljutnju podiže tvoje tako drsko ponašanje i okretanje glave još mu teže pada teže mu je to nego što mu ne možeš da vratiš ili nećeš to mu je teže zato treba se čuvat draga braća dove onoga kome je nepravda učinjena a da se ne vrati dug a u mogućnosti je nepravda, zulm. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, matlul ganije zulmun. Odgađanje onoga ko može vratiti dug je zulm. A mazlum, onome kome je nepravda učinjena, šta je sa njim? Između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala nema perde, nema nikakve zavjese. I šta misliš da digne ruke i dovi protiv tebe? šta misliš? Kaže arapski pjesnik Namet ujunuke wal mazlumu muntabihun Jedu alejke wa ainu Allahi lam tanam Tvoje oči spavaju A onaj kome si učinio nepravdu ne spava On je budan Dovi protiv tebe Allahu čije oči ne spavaju Znači Allah je budan Čuje njegov dovi prenosi se da je umru preselio jedan čovjek pa je poslanik sallahu alaihi wasallam za njega rekao huve finnar on je u vatri pa su ashabi otišli da vide da malo pogledaju ga da vide zbog čega je u vatri pa su našli kod njega ogrtač koji je pritajio od ratnog plijena. Jedan ogrtač. Aba, aba je obična. Ogrtač. Pritajio od ratnog plijena. Od Ibn Aba se prenosi se isto tako radijallahu anhuma u hadisu da je na Hajberu da su ashabi Allahog poslanika sallahu alaihi wasallam na Hajberu prolazili pored ljudi nakon bitke pa kad bi vidjeli da je onaj pao pogođen govorili bi taj i taj je šehid pa kad god bi koga vidjeli da je pao i da je ubijen govorili bi taj i taj je šehid sve dok nisu došli do jednog i rekli taj i taj je šehid pa je rekao poslanik sallahu alaihi wasalam kad su to rekli za njega rekao kella inni ra'aytuhu fin nari fi bardatin ghallaha nikako rekli za njega i on je šehid ne kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikako ja ga vidim u vatri zbog ogrtača koji je uzeo od ratnog plijena prije nego što se ratni plijen podijeli je tako Od Ebu Hurere isto tako prenosi se hadis koji je vezan za Hajber, da su izašli sa Allahom, poslaniku sallahu alaihi ve sellem na Hajber, pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao, pa su pobjedili židove na Hajberu. Pa kad su došli u dolinu da se odmore, jedan mladić je ustao da razveže svoju jahalicu, razuzda svoju jahalicu, da je rastereti i dok je to radio, pogođen je strijelom. Pogođen je strijelom od koje je podlego. Od koje je podlego. Pa su ashabi Allahovog poslanika sallahu alihi wasallam nazdravili da tako kažem. Heni en lehu. Pozdravili to njegovo. Pogođen pao šehid. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na to rekao: "Kalla والذي نفس محمد بيده إن شملة لتلتهب عليها نارا أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم nikako tako mi onoga u čijoj je ruci duša Muhammedova on se potpaljuje na svijeći potpaljuje se džehennemskom vatrom na svijeći koju je uzeo iz ganime, iz ratnog plijena prije nego što je podijeljen. Svijeću uzeo. I tom svijećom se potpaljuje džehennemska vatra na kojoj on gori. Zato što je uzeo prije nego što je ratni plijen podijeljen. Kal, Pa je rekao dalje, fe feza'an nasu. Pa su se ljudi prestrašili. Zaprepastili se, sledili se. فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال أصبت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار Pa su se ljudi uplašili. Kad je poslanik sallallahu alaihi ve sellem za ovog rekao da gori na svijeći u džehennemu, za koji je uzeo, ljudi su se uplašili, pa je došao čovjek i donio pertlu ili nekakav uprtač, svezu neku, donio poslaniku sallahu alaihi wasallam ili kaže ravija ili je donio dvije neke svezice kojom se veže obuća ili nešto drugo donio dvije te svezice i kaže Allahovom poslaniku sallahu alaihi wasallam uzeo sam to na hajber kaže poslanik sallahu alaihi ve sellem pertla od vatre ili dvije pertle od, vat, od vatre uprtač od vatre draga braćo ovi hadisi govore o pritaj ratnog plijena spominjemo ih ovdje da bi istakli koliko je težak taj materija, tu materijalno pravo. Koliko je teško to materijalno pravo. Koliko je pitanje i metka teško pitanje. I veliko pitanje. I u najmanjim sitnicama. U svijeći, u pertli. I u najmanjim sitnicama. Pitanje i metka. I pitanje zarade. I pitanje onoga što mi unosimo u svoju utrobu je ogromno pitanje. Veliko pitanje u koje mi s prolaskom vremena i kako se navikavamo na namaz i učenje Kur'ana sve manje vodimo računa. A'udhu billah. Da nas Allah sačuva od svakog gafleta. od Zaid ibn Khalida radijallahu anhu prenosi se da je umro jedan od ashaba Allahovog poslanika sallahu alaihi ve sellem pa su spomenuli Allahovom poslaniku sallahu alaihi ve sellem da je umro pa je rekao Allahov poslanik sallahu alaihi ve sellem sallu ala sahibikum klanjajte vi dženazu svom sahibu فتغيرت وجوه الناس لذلك pa se ljudi lica im se izmijenila zbog toga zašto poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće da klanja njemu nego kaže njima klanjajte mu vi njihova lica se promijenila pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem inna sahibakum galla fi sabilillah zaista je vaš prijatelj uzeo od ratnog plijena. Pritajio od ratnog plijena. Pa smo ga pretražili i našli kod njega, našli smo kod njega dva draguljčice. Dva draguljčića, dvije bobice ukrasne, za koje kaže Ravija, Zed ibn Khalid, laju savi dirhemein, koje ne vrijede ni dva dirhema ni dva dirhema ne vrijedi. Zaista o tom materijalnom pravu i pravu i hurmetu i metka, svetosti tuđeg i metka, malo vodimo računa. I često o sitnicama i sitnim stvarima ne vodimo računa. A zaboravljamo da je Allah subhanahu wa ta'ala radi zaštite naših imetaka međusobno propisao šariatsku kaznu podsjecanje ruke za krađu. Je li tako ili nije? Znate li, braćo, za koliko se odsjeca ruka? Za koliko imetka se odsjeca ruka? Od Aisha se prenosi, kaže, radijallahu anha, tatta'ul jedu, fi rubi dinarin sa'ida aw tuqta'u al-yadu tuqta'u al-yadu fi rubi dinarin fasaida odsjeca se ruka zbog četvrtine dinara i više od toga zbog četvrtine dinara rub' dinar četvrtina dinara zlatni dinar koliko je to nisab zlata je 85 grama, je li tako? Nisab zlata je 85 grama zlata, a to je 20 dinara, je li tako? Nisab zlata je 20 dinara, na svaki 20 dinara se daje pola dinara, je li tako? 40 dio, a na 40 dinara se daje čitav dinar. Je li tako? Ako je 20 dinara nisab 20 dinara 85 grama zlata. Koliko je 1 gram zlata? Nešto više od 4 grama, je li tako? Četvrtina od jednog dinara je 1 gram zlata. Za 1 gram zlata se nešto više od grama zlata se osjeca ruka. Hm? 20 eura. Ode ruka najpotrebniji dio tvog tijela, koji ti najviše treba, najviše ga koristiš u životu. Gdje god poletiš rukom, jel tako? Najdragocijeniji dio tvoga tijela se osjeće za rub dinar, za četvrtinu dinara, za 20 eura. Za 20 eura. Za sitnicu. Koliko je 7-8 eura. E, još manje znači. Još manje. E, toliko je, znači, iz, toliko je na vagi šarijata težak tuđi hak i teško pravo u tuđem imetku. Da se za takvu beznačajnu sumu ocijeca ruka. Ruka, ruka, za koju se inače kad bi ti je neko odsjeku u napadu da te napadne pa da ti je osjeće i ako hoće da plati krvarinu plaća pola insana pola krvarine kad ti je nepravedno osjeće plaća pola krvarine a kad posjegne za tuđim metkom osjeće se ni za šta za sedam ojera Krvarina je, znači za jednu ruku, za jednu šaku, kad bi neko se bio povrijeđen, krvarina je za, za pola 50 dijeva. 50 dijeva. 50 dobro ugojenih krava. Jer je čitava krvarina 100 dijeva. 100 dijeva. Dakle, kroz ovo se vidi koliko je težak hak i koliko je težak teško tuđe pravo u imetku zato kad pozajemljujemo draga braćo i kad trebamo vratiti moramo imati ovo na umu to je tuđe pravo kod nas to je tuđe pravo kod nas Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti šehidu onome ko krene u borbu na Allahovom putu zbog tog velikog čina i zbog toga što je njegovo dijelo vrijedno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve će mu oprostiti, osim duga. Neće mu dug biti oprošten. Kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, Jagfiru Allahu li šehidin. Kulle zenbin ille dej. Allah subhanahu wa ta'ala će šehidu oprostiti sve grijehe osim duga. Osim duga. Zaista onaj koji bude ubijen na Allahovom putu i padne kao šehid, svi grijesi će mu biti oprošteni osim duga. Ovo je još jedan moment koji ukazuje na to koliko je teško tuđe pravo u imetku. Koliko je teško tuđe pravo i imetku. Prenosi Ebu Katade da je čovjek došao i pitao Allahov poslanika sallahu alaihi wasallam Allahov poslaniće ako budem ubijen na Allahovom putu hoće li biti, hoće li mi biti oprošteni grijesi, hoće li se prijeći preko mojih grijeha, pa kaže poslanik sallahu alaihi ve sellem, naam, wa ante sabirun, muhtesibun, mukbilun, gajru, mudbir, illa dej. Da, bit će ti oprošteni grijesi, ako budeš strpljivo se borio i nadao se Allahovoj nagradi i budeš naprijed okrenut, a ne budeš okrenut leđima, osim duga osim duga. Znači, ako se budeš strpljivo borio i nadao se nagradi i naprijed išao, a ne nazad, i sve to, ali opet osim, osim duga. Još ovdje ispred imamo hadisa koji govore o dugu šehida, da mu neće biti oprošten u jednom od hadisa koji spominje imam Ahmed kaže da je poslanik sallahu alaihi wasallam jednom prilikom rekao pojadio se za strogoću koja se spustila za težinu koja se spustila pa smo pitali Allahu poslanika sallahu alaihi wasallam šta je to objavljeno tako strogo i teško pa je rekao Allahu poslanik sallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده لو أن رجلا كتل في سبيل الله ثم أوحي ثم كتل ثم أوحي ثم كتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه kada bi tako mi onoga u čijoj ruci moja duša kada bi čovjek bio ubijen na Allahovom putu pa bio proživljen pa opet ubijen na Allahovom putu pa opet bio proživljen pa opet ubijen neće ući u džennet neće ući u džennet sve dok se za njega dug ne vrati sve dok se njegov dug ne vrati. Prenosi Seleme ibn al-Akwa radijallahu anhu kaže sjedili smo kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad su donijeli dženazu. Donijeli su mejta, umro, donijeli su dženazu. Pa su rekli Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem klanjaj mu dženazu. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao hel tereke šej'a? Şey Jel ostavio šta? Jel ostalo šta od imetka iza njega? Kaže, rekli su, kalu la, ništa nije ostavio. Pa je rekao poslanik sallahu alaihi sallam, fehel alaihi dejun, dejnun, fehel alaihi dejnun. Ima li šta kome je dužan? Jel ostavio duga? Pa su rekli, kalu, selate denanir, ostavio je tri dinara duga. Pa je poslanik sallahu alaihi sallam okrenuo se i rekao, sallu ala sahibiku, klanjajte vi njem dženazu. Nije htio klanjati dženazu. Zato što je imao tri dinara druga. Nije mi htio klanjati dženazu. Pa je rekao, kala Abu Qatada, salli alaihi ja Rasulallahu alaihi jedinuhu. Klanjajmo Allahu poslaniće, a na nek bude njegov dug ja preuzimam njegov dug, klanjajmo Allaho Fa Fasalla alih. Pa i poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao mu dženazu. U drugom rivajetu ovog istog hadisa kod hakima, u rivajetu od džavira se prenosi da je posle toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi sreo Ebu Katade, pitao ga, ma sanati dananir?" Šta je bilo sa dinarima? Znači, jesi li vratio? Šta je bilo? Sve حتى كان آخر ذلك أن قال قد قضيتهما يا رسول الله سبدك أبو كتادة نينا كريو ركو vratio sam je Allahu poslaniće sallallahu alejhi ve sellem kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao vratio sam ih Allahov poslaniće Abu Katade iza njeg znači iza njegove smrti kad je vratio za njega dug koji je preuzeo prilikom dženaze kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem al ane hine beredda alejhi džildehu e sad si njegovu kožu ohladio tek sad kad si vratio za njega dug sad si njegovu kožu ohladio u drugom hadisu za dužnika koji je preselio kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem inna sahibakum mahbusun anil jannati bidayni zaista je vaš prijatelj spriječen da uđe u džennet svojim dugom. Mahbusun anil džennet. Uhapšen znači spriječen, ne da mu se da uđe u džennet zbog njegovog, zbog njegovog duga. U drugom hadisu kaže poslanik sallahu alaihi wasallam Nefsul mu'minin mu'allakatun bidejnihi hatta yukuda anhu. Duša ili mu'min je svezan za svoj dug svezan za svoj dug privezan za svoj dug sve dok se za njega ne vrati sve dok se za njega taj dug ne vrati U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji prenosi Abu Musa al-Ashari radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna a'zama adh-dhunubi 'inda Allahi أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى عنها أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء zaista je najveći grijeh nakon onih velikih grijeha koje je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio velikih grijeha najveći grijeh poslije toga je da rob sretne svoga gospodara a da je ostao dužan, a nije ostavio ono čime će se taj dug vratiti. Nije ostavio ništa da se taj dug za njega vrati. Draga braćo, kada se radi o dugu i o dugovima, koliko god čovjek nastojao, nekad ga može situacija i kader da zadesi, da zaista ostane u teškoj situaciji da ne može da vrati. Na takve, na takve se ne odnose ove prijetnje. Ako je zaista imao nijet, jer kako kaže Allah, Allah poslanik sallahu alaihi wa sallam u hadisu, men ehada emuala nas yuridu edaaha, edallahu anhu, o men ehadaha yuridu itlafaha, etlafahu Allah. Ko uzme od ljudi i metak, znači uzme dug, pozajmnicu, s nijetom da je vrati, i trudi se da je vrati Allah subhanahu wa ta'ala će za njega vratiti ako uzme tuđi imetak s namjerom da ga potroši Allah će ga upropastiti Allah će ga upropastiti ovdje yuridu an yutlifaha znači želi da ga potroši bez a da ga ne vraća da ga ne vraća želi da ga potroši Allah subhanahu wa ta'ala će ga upropastiti Na kraju, drage vrate, onaj ko ti je pozajemio, on je učinio dobro dijelo prema tebi. Bio i dobročinitelj prema tebi, jel tako? Učinio ti je dobro, izišao ti u susret. On je bio dobročinitelj prema tebi i ti na njegovo dobročinstvo kako uzvraćaš? Na koji način uzvraćaš? Na koji način? Allah subhanahu wa ta'ala kaže da se na dobročinstvo treba uzvratiti dobročinstvom jer ljudima će zbog njihovog dobročinstva Allah uzvratiti dobročinstvom, nagradom. Hel jazaul ihsani illa ihsan. Zar za ihsan, za dobročinstvo ima druga nagrada osim dobročinstvo. A mi često smo u situaciji da kad nam neko pozajmi i pomogne nas i učini nam dobročinstvo, da ga poslije zaobilazimo. U širokom luku u širokom krugu kaže poslanik sallahu alaihi ve sellem innama, jaz, innama jaza u selafi alhamdu wal ada zaista je nagrada za pozajmnicu zahvala znači da nagradiš nekoga što ti je pozajmio je zahvala i da vratiš dug je zahvala i da vratiš du kaže u drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem khiyaru nasi ahsanuhum e-, tadaan najbolji ljudi su oni koji naj bolje ispunjavaju svoje dugove najbolji od vas su oni koji najbolje ispunjavaju svoje dugove samo uzimanje duga samo po sebi nije uvijek pokuđen čin jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bilježi se uzimao, pozajmljivao, ali je bio i najbolji u vraćanju dugova. Prenosi Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma da je imao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je pozajmio Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa mu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže faqadani fazadani pa mi je vratio ono što mi je dužan i još mi više dao i još mi više dao ovdje da se neki ne, ne zavare kako još više je dao da to nije kamata, kamata je kad ti tražiš od onoga da ti više vrati ali ako ti on sam više vrati to je dozvoljeno ali nije dozvoljeno da ti tražiš da ti više vrati iz ovog hadisa se vidi da je poslanik sallahu alaihi vselem vraćao i više nego što je što je pozajmio Zaista u svemu se treba ugledati Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa i u ovoj stvari kaže Allah subhanahu wa ta'ala lekad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana zaista vi Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem imate najbolji najbolji primjer najbolji primjer treba strogo voditi računa draga braćo da se čovjek ne ponižava i ne pozajmljuje bez potrebe pogotovo da gomila dugove da dozvoli sebi poniženje pozajmio pa nije ni onaj vratio od pozajmi od drugog, pa nije ni onaj vratio pozajmi od trećeg i onda ga dugovi sklope i neće ih moći vratiti. I neće ih moći vratiti. Lijepo ponašanje u vraćanju duga i pridržavanje roka za dug imamo u hadisu kojeg prenosi, kojeg bilježi Buhari u kojem poslanik sallahu alaihi wasallam priča priču o jednom od Benu Israila. Kaže, bio je jedan čovjek od Benu Israila, pa je tražio od drugog da mu pozajmi. Da mu pozajmi hiljadu dinara. Ovaj mi je odgovorio da će mu pozajmiti, ali da mu nađe svjedoke. Kad je ovaj tražio svjedoke, kaže on njemu kefa billahi šehida dovoljan ti je Allah svjedok. Allah, Allah ti je dovoljan svjedok. Nemoj tražiti svjedoke. Kaže, dobro, a daj mi onda makar nekoga žiranta, jel? Nekoga ko će garantovati. Ovaj mu odgovara, o kefa billahi kefila, a dovoljan ti Allah kao garancija Zar ti nije dovoljan Allah kao garancija? Pa je ovaj uzvratio, kaže istinu se Dovoljan mi je Allah. I dao mu. Dao mu hiljadu dinara na određeno vrijeme. Tačno određeno vrijeme. Pa je ovaj uzeo od njega i metak, otišao na more, uzjeho na lađu, otišao za svojim poslom. Kad je se približavalo vrijeme da se treba vratiti dug, on je se trudio da nađe lađu da se vrati da bi vratio dug međutim hodo je lijevo desno nigdje nije mogao naći lađu koja kreće u tom pravcu gdje on treba kad je vidio da će rok se približiti a on ne može da nađe lađe onda je uzeo drvo našao drvo ukleso drvo u njega stavio hiljadu dinara i stavio cedulju i stavio pismo i napisao napisao kaže ovaj moj brat mi je tražio svjedoka ja rabi ja sam rekao da s tim dovoljan svjedok pa je te prihvatio za svjedoka kaže zatim je ovaj moj brat tražio garanta žiranta. Pa sam mu ja rekao da si mu ti dovoljna garancija, pa je te prihvatio. Ja rabi, ja ne mogu da nađem mlađe, da se vrati. Stavljam ovaj dug na ovo mjesto, pa mu ti vrati. Ti mu odnesi. I zatvorio je, stavio tu poruku i zatvorio s druge strane i bacio to drvo u more. S druge strane na obali je ovaj očekivo lomio prste kad će mu se vratiti njegov dužnik. I dok je tako po obali hodo vidio je drvo i ponio to drvo kući da čeljadima naloži vatru. Kad su kod kuće otvorili drvo našli su pismo i novac. Umeđu vremenu je on opet našao lađu, ukrcao se na lađu i došu, stigu i odmah ga našao kod njegove kuće. I kaže, evo došao sam ti da ti vratim dug i kunem ti se da sam se trudio da nađem mlađu da ti na vrijeme dođem, ali nisam mogu. Kaže ovaj njemu, a jesi li ti men poslu kako? Na drugi način. Ma kaže, kažem ti da nisam mogu naći lađu. Kaže, za tebe je Allah subhanahu wa ta'ala vratio. Kaže, za tebe je Allah subhanahu wa ta'ala vratio, pa se vratio sa svojim dinarima koji je ponio bio drugi put da vrati. Lijepa priča koji nam prenosi Allahu poslanik sallallahu alejhi wa sallam šta je se sve događalo među Benu Israilom. Zaista priče treba pričati i iz njih ibrat uzimati i s tom namjerom i tim ciljem je i poslanik sallahu alaihi wasallam ovo ispričao svojim svojim ashabima a Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun i ispričaj priče dakle kuranske priče su došle za to faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun i prenesi im priče ispričaj im priče la'allahum yatafakkarun ne bi oni ne bilo oni razmislili. Isto tako priča trojice koji su zapali u pećini, pa se srušio kamen i zatvorio im izlaz. Pa su onda, onda posredovali kod Allah subhanahu wa ta'ala tražili i dobili svojim dobrim dijelima. Pa je jedan od njih isticu svoje dobročinstvo prema roditeljima i rekao, ja rabi, ako sam to učinio tvoje ime i rad tvojeg zadovoljstva, otvore nam izlaz pa se kamije malo pomaku, otvorilo se malo. Pa je drugi isticu istako to što je bio, dakle, došao do čina Zinaluka, pa je to, kad je opomenut Allahom subhanahu wa ta'ala, ostavio i kaže, ako sam to ostavio tvoje ime, otvore nam izlaz, pa se pećina još malo pomakla. I na kraju, jedan od njih, što je jako bitno, kaže imao sam jednog radnika pa je otišao a nije naplatio sve otišlo je, ostalo je, ostala je plaća nisam mu sve platio otišao je i onda to što je ostalo od njegovog imetka kod mene napredovalo i množilo se i razvijalo se i nakon izvjesnog vremena došao je po tu svoju jednu platu po sitnicu kad je došao i kaže gdje je moja plata da mi vratiš kaže sav ovaj metak što vidiš to je tvoja plata kaže nemoj se sa mnom ismijavati kaže ne ismijavam se nego je se tvoj metak ono malo što je ostalo razvijalo i evo sad je ovo sve tvoje i kaže u tvoj ime sam mu sve dao i sve i otjeru ništa ostavio nije i onda se pećina još otvorila pa su izašli iz pećine ispašeni bili ispašeni im bili zbog između ostalog i doslednosti u čuvanju tuđih hakova i tuđeg i tuđeg imetka. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men jaa yawm al-qiyamati bari'an min thalath, dakhala al-jannah." Ko dođe na sudnji dan čist od troga, ući će u džennet. Ko dođe na sudnji dan čist od troga, ući će u džennet. El kibr od kibura oholosti. Ko bude čist od oholosti, ko se ne bude lupo po širokim prsima, ući će u džennet. I ko bude čist od gulula, pritajivanja, ratnog plijena ili bilo na koji drugi način pritajivanja tuđeg imetka. Tuđeg imetka. I ko dođe čist od duga, i ko dođe čist od duga. Jedna od tri stvari od koje ako čovjek dođe čist pred Allaha, ući će u džennet. Jedna od te tri stvari je, je dug. Je dug. Draga braćo, o ovim materijalnim problemima, o ovim materijalnim problemima se može govoriti iz više aspekata. Mi ćemo se večeras ipak zadržati na ovom dugu i opomeni na dugove i opomeni na težinu na težinu tuđeg haka i tuđeg prava u tuđim u, i prava tuđih prava u njihovim imecima u njihovim imecima zaista čovjek ako imalo njegov nefs i njegova duša ako je imalo namirisala miris imana i ako imalo ima želje i čežnje za džennetom i imalo straha od džehennema ovo večeras je dovoljno da ustane s ovog mjesta čvrsto odlučan prije svega ako je sam dužan da što prije dug vrati ako nije u mogućnosti da svog prijatelja posjeti i zatraži od njega na lijep način, na najljepši način da mu halali što ne može sad vratiti i da traži odgodu i isto tako da prenese onima za koje zna da su dužni a ne mare za svoje dugove da ih opomene i podsjeti na tuđe pravo i na njihove, na njihove dugove prenosi se kod Buharije da je jedan čovjek kaže nikad nikakva dobra nije učinio nikakva hajra nikad nije učinio. Osim što je imao jednog mladića i pozemljivo je imetak ljudima. I kad je slao tog mladića da kupi taj imetak, govorio bi mu ako najdeš na nekoga koga, ko ne ima da vrati, kaže prijeđi preko toga, oprosti mu ne bil nama Allahu prosti. I kaže kad je došao na sudnji dan, Allah mu je oprosti. Nikakva hajra drugog nije imao Samo je bio milostiv kad potražuje svoj imetak. Ovo do sad smo govorili o opasnosti duga. Isto tako je potrebno napomenuti da onaj koji potražuje od nekog svoj imetak, da isto tako treba voditi računa, treba voditi računa da ne upropasti svoje dobro djelo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون a ako bude u neimaštini onaj od koga trebate da vratite dug onda mu odgodite do, do, do kad bude imu odgodite mu vratit će vam kad bude imu وأن تصدقوا خير لكم a da skroz dug halalite to vam je bolje neka znate A da skroz dug halalite, to vam je bolje neka znate. Dakle, kad govorimo o dugu, moramo govoriti u dva smjera. Prije svega upozoravati dužnike. I postisati ih i napominjati na težinu tuđeg prava koje kod sebe imaju. Da što prije vrati. S druge strane, oni koji su dali, pozajmili, i njima treba napomenuti i njima treba napomenuti šta im je bolje da učine čime će više se približiti Allahu subhanahu wa ta'ala i šta će bolje biti na vagi dobrih dijela na sudnjem danu. Svakako odgađanje duga. Kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam Men anvara mu'asiran kana lahu bi kulli jaumin mitlehu sadaka. Ko odgodi dug onome komu je dužan, bit će mu za svaki dan sadaka kao da svaki dan da sadako onoliko koliko mu je dao duga komu odgodi drugom prilikom poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže men anzara mu'asiran falahu kullu yawmin mithlihi sadaka ko odgodi dug svome dužniku ne traži mu odgodi mu pravi napravi novi termin kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem njemu je za svaki dan kao da je podijelio dva puta onoliko sadake Pa je smo onda pitali Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam Hadis prenosi Burejde radijallahu anhu kaže pa sam pitao Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam kako Allahov poslanik jednom kažeš da mu je onoliko koliko je dužan kao da je toliko podijelio sadake a drugi put kažeš duplo kao je, da je dva puta podijelio sadaku pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam prvi put sam rekao kao da mu je udjelio sadaku svaki dan do određenog roka do kojeg su se dogovorili kad pozajmiš nekome svaki dan ti se broji da si udjelio sadaku koliko si mu pozajmio dok ne dođe termin da ti vrati dug kad dođe termin ako mu odgodiš ako mu odgodiš onda ti se nakon te odgode broji duplo kao da si dva puta podijelio onoliki iznos koliko ti je on koliko ti je on dužan Toliko, draga braćo, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će pozemljivati drugima i biti spremni da odgađaju rok povrata, a da nas učini i od onih koji kada dođu u tešku situaciju i budu primoreni da pozajme da to vraćaju u naj u dogovorenom roku i prije toga molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam rasvijeti naša srca rasvijeti naša srca da nam Allahov šarijat približi i učini dragim i da nas učini od onih koji će po Allahovom šarijatu želiti da se ponašaju i nastaviti da se tako ponašaju i koji će činiti sve da Dunjaluk ne bude zapreka našem islamskom bratstvu i lijepim odnosima među nama toliko draga braćo, molim Allah subhanahu wa ta'ala da mi oprosti ono što sam rekao od istine od Allaha subhanahu wa ta'ala, a ono što sam pogriješio od mene i od šeitana.